Vaskrse. Sveti otac naš e, vladika Nikolaj Velimirović u jednoj od svojih neizbrojnih beseda i pouka nama, njegovoj duhovnoj deci, e, poručuje i njome nas poučava da su u životu u Hristu, u životu i podvigu na putu spasenja naših duša i za dobijanja večnog života potrebne dve hrabrosti. Prva je da kada postanemo svesni naših životnih promašaja i teških grehova koje smo počinili, da ih priznamo Bogu i sebi, prvo sebi jer mi usled naše gordosti i pokušavanja da skinemo odgovornost sa sebe, mi sebe obmanjujemo našu savest, e, gušimo pokušavajući da njen glas e, umukne i da je ubijemo. Dakle, prva hrabrost koja nam treba je da priznamo sebi da smo promašili, da smo sagrešili, i Bogu kome smo sagrešili i o koga smo se kao onoga koji je neizmerna ljubav i neizmerna milost i veliko dugotrpljenje, a i spasitelj duša naše koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja i postao čovek o koga smo se ogrešili, dakle to je prva Hrabrost, kao što rekao smo da priznamo sebi i Bogu da smo promašili i da smo sagrešili, a druga hrabrost koju sveti vladika Nikola i pominje je da promenimo naš grehovni život menjajući naše grehovne navike. Dakle, prva hrabrost je da priznamo da smo grešni, a druga hrabrost je da počnemo da se menjamo. Čuli smo danas u svetom evanđelju, kako tamo prvi stih govori, početak evanđelja gospoda našega Isusa Hrista je upravo poziv onoga za koga gospod kaže preko proroka da je glas vapijućeg u pustinji koji poziva grešni narod da pripravi put gospodnji i da poravni staze gospodnje kojima on kao spasitelj i iscelitelj nama prilazi. Glas vapijućeg u pustinji je niko drugi, dočasni prorok, preteča i krstitelj gospodnji Jovan, koji na mističan i tajanstveni način upravo predstavlja glas naše savesti, koje jeste glas vapijućeg u pustinji, jer mi, braće i sestre, živimo u ovoj pustinji grehovnoj, kojoj, u kojoj služeći grehu, a kroz greh služeći neprijatelju Božijem i neprijatelju spasenja, ljud, ljudskih duša, a to je sami đavo, mi služeći njemu i tvoreći njegovu zlu volju koja je ništa drugo do usmerena upravo na, da, na večnu pogibao ljudskih duša, mi naše duše činimo pustim od života i od blagodati Božje ali upravo kao što smo i rekli, ako postanemo svesni naših grehova i priznamo sebi i priznamo ih Bogu, upravo će se glas savesti naše probuditi, jer mi smo savest dobili kada nas je Gospod stvarao, a onda smo punoću i jasnoću njenoga glasa dobili u svetoj tajni krštenja kada smo se krstili u ime Svete Trojice, E upravo kada priznamo da smo pogrešili i da smo na tu blagodat svetoga krštenja e, natovarili mnoštvo toga grehovnoga i demonskoga blata, e upravo kada ga postanemo svesni i priznamo da smo promašili taj glas, vapijući glas naše savesti, će nam reći, kao što je i sveti Jovan pozivao, na ovome početku evanđelja Hristovog, na početku te blage vesti, jer evanđelje znači blaga vest koju je Hristos doneo, blaga vest o životu večnom, taj glas savesti će nam upravo reći da pripravimo put gospodnji gospoda koji dolazi da duše naše spase i da poravnimo staze da bi on sami gospod mogao da se useli u nas i da obitava u nama i da nas čini svetim ljudima. Dalje se u evanđelju e, vidi da je sveti Jovan krstio vodom. To je u naše vreme, e, braćo i sestre, upravo sveta tajna ispovesti za koju sveti oci kažu duhom svetim da je obnova svetoga krštenja, to jest obnova kupelji krštenja u kojoj smo se oprali od naših grehova, dakle to poravnavanje e, i pripremanje puta gospodnjeg i poravnavanje staza njegovih je upravo sveta tajna ispovesti u kojoj mi pred sveštenikom Bogu priznajemo sve naše grehovne promašaje i sveštenik vlašću koja mu je data Bogom kroz crkvu u svetoj tajni sveštenstva, u svetoj tajni rukopoloženja, ima vlast da pročitavši molitvu i pomoli se Bogu da ta molitva, to jest gospod, molitvom sveštenika i duše nas grešnih koji smo grehe priznali i očisti i onda on sam dođe i u svetoj tajni pričešća kada ga primimo, a evo upravo će izaći u ovoj svetoj čaši sami on svojom, svojim telom i svojom krvlju da nam se da i da ga mi primivši ga sjedinimo se u punoći sa njim da bismo se na taj način i posvetili i posvećivali i zadobili svetost na koju smo blagoslovom Božim i svetim krštenjem i pozvani. Dakle, nije dovoljno samo sveta tajna ispovesti, sveta tajna ispovesti nije cilj, a mi danas u današnje vreme nekako olako njoj pristupamo, živeći grešno, ne menjajući naše grehovne navike i onda kako to znaju mnogi od nas da kažu, a dobro učinit ću, pa ću otići da se ispovedim, kao da će samom ispovešću završiti sve i na taj način moći ispovedivši te grehe koje je činio, da mu se oni ponište i da će on moći dalje da nastavi da živi na isti način i na taj način bivajući kukavica, nemajući onu hrabrost koju sveti vladika Nikolaj pominje, da promeni svoj način života od grehovnog ka Bogu ugodnom živeći onako kako gospod od nas traži, ne zbog njega jer njemu ne treba naš vrlinski život, nego vrlinski život, evanđelski život, život po evanđelskim zapovestima upravo treba nama da bismo svetost zadobili i da bismo večni život zadobili i izbavili se od večne muke u kojoj nas greh, to je đavo, kroz greh uvodi i zavisti, jer on sam će se večno mučiti u paklu, a iz te zavisti on hoće da i nas, ljude koji smo stvoreni, po liku Božjem uvede u istu tu večnu muku u kojoj će se i on nalaziti. Tako dakle, braćo i sestre, da svetu tajnu ispovesti ne doživljavamo kao cilj, nego upravo kao sredstvo kojim e, pripremamo put gospodnji i poravnjujemo njegove staze da bi on sam, gospod naš, dajući nam se u svetoj tajni pričešća dao i svoju neizmernu blagodatnu silu svoga vaskrsenja i dao nam upravo onu drugu hrabrost da mi možemo i da naš život menjamo upodobljujući se njemu ugledu na sve naše svete pretke i na taj način da zadobijemo svetost i svetlost Božju i ljubav Božju da postanemo sinovi Oca našeg nebeskog po blagodati. I na taj način, obožujući se i usinovljujući se još ovde, u ovome prolaznome životu, u ovom trenu zemaljskoga života, se udostojimo da i kada kroz kapiju smrti prođemo, da se nađemo u večnoj radosti i u naručju istinitog Boga našeg sa svima svetima, proslavljajući večno i radujući se večno Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Amin Bože daj. Hristos Vaskrse!